agur uh, deneri. Euh, lehenik euh, nahi zutiegu eskertu, kumitatu behigututzi eta haritxelaren euh, omenaldi junta. Badakizi segure eta sibeuak eta bai berriziki barkoseko herriak, harreman biziak eta oso barnak ulkentugula uh, haritxelar jaunaekin. Beinat, uh, eh, oiak zabal, arratsaldeuntan omendua izan da, larun bat ratxaldeuntan uh, eh, Jean Ritxelak, hemen, Eskual Museoan, zenta berak uh, giderak hartu zituenean, berpiztu baitzuen pixka bat toki hau. Bai, hala da, e, jadanik izan ditu Jean Ritxelarek uh, uh, azken hilabete hauetan uh, zonbait omenaldi, eta bereziki uh, Eskual hemen uh, Maionako erriko etxean egin zuen, bat, duela zonbait uh, aste, eta egun eh, Euskal Erakustokiak egiten dako omenaldia, merexi zuen bezala, zeren uh, haren uh, gidaritzapean uh, Euskal hartu zuen uh, aintzinetik etzuen uh, bat, Jakin izan zuen hor euskal kulturari bere tokiaren emaitia, bakizu euskal herakustokian mm, beti izan dalako Eh, duda bat, ea baionako historiaren eh, erakustokia izan behartzen, edo eskualeri guziarena, eta bon, Jean jakin izan du bien e, eh, ustartzen, hori da, eta biztan dena eskual, erakus, eskual kulturari eman dio bereziki gara izailaietan e, tokia eta behartzen gorputza hemen. Hala, eta erran behar da, azaldu dute aratsalduntan, izan da Mikel Duverek eta Olivier Olivier Ribotonek. Ez zela egoera txarrean, baina uh, kasik berrogoi urtez, ez zela gauza ondirik iginik izan, eskoal musioan, mila bederatziun eta irotan eta bia arte, eta gero hor sartu zen zuzendari bezala Jean Ritzelak, eta hor duan, hor eh, duan sekulako lana egine izan zen, entzen bakarrik, jan behar da, baina uh, zinez, aipatzen dugun berpiste horrek ukandu importantzia eta garantzia ondote. Bai, bon, konprenitu behar da, eh, sortu zela gerla entzin, Frango Pugliki sortu zen, egina izan zen lehenik, eh? eta gero eh, gerla ondoan biztan dena baziren eh, beste gauza batzu eta hori baino garantzi handiagokoak, eh? eta erranditaike kulturari josi gauzak eh, iruetan ogoikoa markadan, hasiziela pisten, hala nola erakustokia. Eh, Jean Ritzelar mila iruetan ogoita bian, gintzen unat eta hartu zuen eh, etxe eh, ardura bai. Eta eh, zonbait urtez hor azizion etxe hori jauzi bat, erakustoki gisa ongi finkatu zuen, antolatu zuen behartzen bezala, gero ikusi zuen nahi eta ez erakustoki bat egiten delaik behar dela ikerketa munduan ere lotura bat. Eh, eta hortarako piztu zuen edo berpiztu zuen zeren gerla intzinean ere izan baitzen eh, bulten du mize bazk deitzen den eh, aldizkaria eta hor eh, luzaz eta luzaz tok, aldizkari bakarra izan zen eh, frantzian euskal kulturaz eh, ikerketa gauzak eh, arkitaratzen zituena, eta ondotik ere erranditaike partikulazki eh, mugaz beste partian gauzak eh, gaistutu zirenean erranditaike, eh, mila behatzi unta irguetan goita amarriko amarkadan hor. Eh, eh, hau, etxe hau izan zen, euskal akustika izan zen, euskal kulturaren eh, eh aterbea, erran eh, hor aniz gauza egin ziren, hori eh, niz, eh, ni gazte gazte nintzen orduan, eh, E, Baionako euskal asteak deitzen zirenak egiten ziren, denak eskuaraz, heldu ziren eskualerik guzitik jeniak, gai politikazkoak ere aipatzen ziren, eta garai eh, bero haietan, eta horrek eh, emantzion euskal kulturari berari ere alako indar bat eta bizitasun bat. Eh, eta ondotik ere sortu ziren, e, zera, mugimendu hortaik, sortu ziren haniz gauza, eta ala nola, adibidez, hoai Udako Euskal Unibertsitatea deitzen dena, orta, Euskal Aste horien ondokoak dira, handitaike.